Bidean ari nordoki, zurekin lujamaren eh, lur hamaren antolaketa horoko jaipatuko dugu, eh, lehenik eh, ezan da aurten uh, lujama lujama eskuratzen dugula iratiko aretoan uh, betiko itzorduekin? Ba, hori da biziki kontengira, beraz eh, bi urte, bi urtez, mm. urte utseginik edo desberdinki eginik, zenta 2008an lujamarik etzen izan, ez estatua izan zen, eta jaz egin ginuen arbonan, beraz formula berezian, hor kontengira berriz uh, eta gure uh, piskat lujama berriz antolatzea. Merkatu ere hori izango da, orten nungo produktuak ikustelanko ditugu, Beraz aurten usaian bezala bada gure etxeekoizpen uh, eh, merkatua, beraz kalitatezko eta desmartsako kolektiboan uh, diren eh, ekoizpenekin, beraz gure uh, usaiako be hau irati ardigasna, esperetako bipeja, irulegiko ahnoa, sapata uh, eta biologikoan diren produktuak eta idokin diren produktuak. Mm. Uh, eta horrez gain, beraz gomit ditugu, uh, gomitatu ditugu Pirineoetako uh, departamentu tratamendu desberdin zonbait, eta berazango laborariak izanen dira ere haieneko izpenekin. E, itzaldiak aipatzeko, domintzaldiak aipatzeko, behak igu aurten e, gaia dela mendi e, guneak bizirik, beraz mendia aipatuko dugu eta aktivitate ezberdinak, eta bat gogoan aipatzekotan. Bo, asteko itzaldiak badire egunero, goiz eta aratsaldez, eta egitura uz, egit, Euskara uzeat zaukaiteko begiratzen alduzue eh, gure internet webgunean, lujama.org. Uh, eh, Baina bai, ara, aipatuko da mendiaren erabilpena, beraz eh, izan laborantza praktikak eta horien uh, zebilakara izan duten edo ara, mendiaren importantzia uh, etxaldeen dako. aipatuko da ere, erabilpena initzak beraz gaur gerota gehiago, mendia baliatua da ere aixi zat, izan zen uh, eh, ibiltzeko, ba, e, VTT-an edo ere gauza motorizatuekin, um, izia ere bada, eta beraz batzuetan irabilpen hainitz horiek eh, ekartzen dituzte uh, konfliktuak edo gaizki ulertzeak. Eta beraz horiek aipatuko dira, eta, eta galdezatua izanen da, ze mendi bizi mota nahi dugun. Mm. Eta konparaketa egiten alko da ere uh, beste pirinioetako eskualdeekin karbizitza ere, uste dut azken... Eh, bakatu, uste dut eh, mintzaldia utsoa eta hartzaz e, dela hor e, dira gai hori, aski? Bai, pentsatzen dugu baietz, hori ebiakoitz e, goizean izan den izaldia da, bazkari Borsefen bazkaria intzin, ara, eta hor elkar bizitza, ara, otxo eta hartzarekin aipatuak izanen dira. Eh, eta beraz, uh, gai hori gaur egun hemen dugu, eskualegian eta beste eskualdeetan ere, eta beraz, hortarako hiru uh, pertsona ginen dira, mintzatzerat publikoarekin, bilaborari, beraz, bat uh, euskalegikoa, Eh, eh, bat hotzpigene eh, eskualdekoa eta zen errezeko ikerlari bat ere hori izanen da.